Thank you. jalan rektel tapi akeh potongan iku. Ah. Jane masih tanggapan aja dik dipotong persekot mesti lego kaki ngene lho dik. <laughs> Ngenteni kendaan ndak teko-teko. <laughs> Duwe pacar sitok niku lho nggih, awake pun kuru, brengose sing kandel. <laughs> duit sing kandel gena dik brengos sing kandel napane mboten nyuweni mawon mau ngopo ae ah wis mang ana mburine kok gak eru iki lho mulane rambut cocok dawa-dawa ta Petang separuh didol ngono lho. Kapan tekoi peno iku mau, Kak? Lah wis suwe lah. Peno jenggak-jenggak lho. tak delok teko doan. Duk enco Kak aku jenggak-jenggak. Apa wae kok gak tutup ngono. Tak yo gong gak tutup lan suwe ngono. <laughs> Pikir mesti ngrang sik-sik ulah. Lah iya, aku mau sapa sing ngedokno zikir lima, Kak? Lah semayan ya apa? Semayan ya kok lali. Kak, mbok dak ngregani mbek pacar. <laughs> Tekan nah, ono titikno lho, Kak, mbek pacar iku. Saiki muni pacar mang gendaan. Lah iya. Gendaan itu masa lampau 45, saiki jaman 82 iki. Jadi di modern pacar. Tes tes ya. Di tes mari disen. <laughs> Ayo biasa wong pacaran iki mesti lek ngadakno pertemuan nak mesti rumah makan. Iya, kak, kaya peno wong pelit. nah, peno kok tak enteni nanduk ngene stasiun. Prasa pate iki numpak numpak sepur deh. Boten datane ngene gerbongi. Karep ngene lho, lek nang rumah makan lho, utawa nang nang apa? Nang depot. Iya lah, mesti terus dadi lek dadi lek torok diisi. Lho, iku apa? Oh, mulai berjalan dak wanita rok yo sik sido kak lho gak ngono lah ada pengorbanan sama sekali ku jenenge korban buri-buri pokok wis sip ngono lah saiki ngene lho karepku teman-teman nduk gerbong lak anak sing ngeceni ya ah, manuk parkit yo ngono kak pernah serius tak gak sih kak lu serius pokoknya tak gitu temen ini karepku tak sesek kayak malam minggu ya mantenan Hah? sesek sesek lu kak ngono aku sedia bongkel karo PT no lho. kok marake gawe berberan wetik iku. Moka gak cocok, Kak. Lula, aku senengane Kak yo nek ate wayahe dadi manten anggere kentrung ae enak, Kak. Mosok nang blitar awak kemis kono. <laughs> Adoe Kak 6 liter. Wis ngomong marang blitar. Kan gak apa 6 liter yo. Kena potong kate 6 liter mana. Lah ya kok sik gelem ae yo. Gak apa-apa, dadi gak medone seduluran. perkara iku bisa diurus wong loro lek wis dadi ya ngene lho kak saiki sak temene kak ya peno nek panjen selebriti aku kapan dadine lho saiki ya apa lungguhe ngono lho kak kenae lungo watu ae dhisik iki ya lungo apa nih? ya lungo kuade ta opo apa ngaku dek perawan kak iki urusan buri lho ya gak larang-larang kak gak kuade dhewe ae kok ditobok-tobok tuh kono kertas lap kelip dipajang deh Wayahe dadi manten gak iso tenang tinggi ning rayap. <laughs> Wah, wis gampang pokoke ku apa jare paman. Kurangane apa paman Bas? Lah iki nang paman mana? Iya, tapi sementara iki teman-teman dulu kene aku kangen suaramu, Dik. Oh, aku mau wis nggawa botokan, Kak. Udah apa? Kedol indri. Loh, Senengane oh, sampean nak kethuk lindri iki, sok esuk lho ya apa? Sing wedok sing torok malah gak obat lan kethuk lindri. Enggak dijak nang lesore, enggak dijak andok soto. Sing wedok tuku kethuk lindri. Lho gampang lek mari nyanyi weteng luwe kok ayo mangan misare asem ngono lho. <laughs> Eh? Mangan kan iso asem jek. Mangan jo enak-enak sing penting mengandung minamin. Oh. Apa? <laughs> Vitamin. Aku iki masih gak ngerti Kak, nek minamin gak ono Kak. Apa sing ono? Ya iku lho Kak, gisi, gisi. gizi. Oh iya, bodo ae gisi. Sajane nek aku iki Kak masih gak sampean gisi, gizi wis akeh gizine Kak aku iki. Delon dah telok teko iringan aduh penuh gizi Marlena. Teko ngarep penuh gizi. Ini bujuk pisang kayak bol ini. Kalau enak penuh kali nyedok, kata ini. Cek aku rengeng ngono iki coba Anu gedhuk lindri ya. Rengeng ngetok. Sau-sautan bare aku. Dadek pijetan. Hmm. Kok gampang gak usah pijet nih, anak perahu tuh mundur nang dikek nang awe eh, ya. Ayo, ayo, lindri. ayo, ayo, berangkat, duduk lindri. Adintam penuh. Hmm, Bu. Jenenge sapa Pak Sarbon? <laughs> Makane lin mari gabang bayine cocak Sarbon. Sarben ngono lho. Lah iya, kait maler ngono maneh. Nah, enak ya. Mandek takon ae. Yang gayeng ya Kak ya wis gayeng nak nyaman-nyaman. Mari ki gak gawe wong iki aku. Mburine. sapa? Yo <laughs> Ojo kak aku seneng dek wong iki kak. Seneng apa kliru ping mo kok seneng. Melasase kak. Kak melasase apa mbalene ping 4 ya. Ganti balene dirusak kak to lo. Hmm. Lah mulane tapi yo jalan kepangan iku mo. Nah yo. Tak no yo mbok mari iki wis tak pikirno lek nasibe wong-wong iki apa dari aku. Apa cak? Opener direktur ta kok jare opo nasib arek-arek opo jare sampeyan? Lho, soalé wong nyekel aku durung karuan putusane. Kelong sak menite. Lho, gak ngono ya awakmu tak bare dhisik mari iki wong-wong iki tak buyarno. Kak, <laughs> ya opo iki Kak, Dok? Tengengisan untuk dalan kak? Di sini ya, saya kaya nami paman. Sebab aku durung ngabari paman, gue gak dikabari di Paido. Sebab gue lah uang suwe ah. Apa kak? Ada orang wedok, mandek untuk tengah dalan sak wen-wen. Sawangan ini koyo opo untuk kak yo. Cak jak numpak becak tau ngono mau ngomong nek jero becak. Ngene. Amri awak iki omong-omong cek sesuwe ya, ambek mlaku. Mlaku gak? Gandul cikara ya. Masih ngono kak, cek nemennya kak, penuh kak. Aku mari sing bayari gak apa-apa yuk, numpak becak enak banget. duit dah. Do beres, mari tanggapan. Lima ratus. Malah kon mari tanggapan, ayo mampir nang pasar tembok. tak jekur no dawat penuh. Yo golek-golek no, masa aku pancet gitu, ikara, iki wis sisi anwisan ini. Beres kak. Engkau nalaku gak tambang gombal. Lah, awakmu milih-milih duk basari kaya apa sih? kok jare kanggo lele paman. Oh, sik nebas. Nduk pasar iki lho, Kak. Nebas sak ngono kae kae apa? Lah iya ya saiki nek becak. Becak? Eh. Eh. Yo. Gue cek paman cek gak arep-arep. Iya, Kak. Sak nah, nek gak tambah suwi tambah lho. Makane buntelan gombalan ben gak digowo ki oleh-oleh. Iya, bek paman nyusut, apa jange. Paman ku kudu loro rupane ae rono ya gak loro paman ya. Tukokno jambu, tukokno pelem ngono Kak ya senengane. Bisa? Ah? Eh, ayo. Wis temen ah? Lu sik durung ae, kan malah aku wis gak. Iki lu sing tak pikir sarbon kok mesti iji lah Ayo, Ayo ayo ayo bisa. Sampai isi aku. thank Wong sebenernya tengah jadi cek sake Kenge terus sakit so wong pancen nyambut gawe ni koyok ni. Hmm. Wong bilen kong perak tajun pancen. Wuh, ha ono leka pak hayah tua. Ya makin ni hayah alias subur. Le, mek cek pintere rek arek iku wong wis aku seneng pelatasan merono mrene. Mek pas moro ditunjuk dadi kami tuwa, wis iso aku mlaku <laughs> pisan. senko. Tapi pancen bener. tek nunjuk kami tuwa aku pancen bener, tak kira keliru. Sebab biar sak durungnya aku jadi kami tuwa mbok desa iki rusuh. Bareng aku jadi kami tuwa <laughs> mbok, so esok wis ricik. Kari ciki apa wong pancen aku dadi kami tuwa ngira tukang sapu. Allah. Tapi ya tak sedi apa sering pengalaman. Ngiras nyontoni rek arek nom-nom, dok wedok sing perawan sing gak delem nyapu. Saiki lak aku sing nyapu wis suwe tak rek arek sing nyapu. Ya ada. Wong karene wong tuwa biyen ngono cong, hayah. mong dipampat cepe enriah lah dewasa lah raja nak tabin wis tak turuti cari wong lek gak rabi ku cari wong madhab rab rabi aku suare aja ayu ne pancen ayu rambut e pirang embo kari pirang iki kok tak hitung ana nek 70 luru iki brundul tah pirang jare areng wis suwe wis bapak wis mele liyane oleh rada ayu putih seneng aku pancen <laughs> oh aduh aduh hmm cok pipi koyok duren <laughs> moto koyok neker <laughs> driji mucuk melaku kaya maling kerinan Tak gelem anon mlakune das beladas mulai kenalan sampai tadi bojo kudungan Bareng tak pikir do are iki cek alime jari aku. Yo kebenaran. Bareng wis dadi manten sok wong manten anyar. Melaku ngalor ngidul langgone moro tuwa. Balak balik kudu. Aku tak wani teote aku. Saaken. Wong dorong petang polo dina mosok kate patut. Lho dak pantes. Bareng wis suwi lungguh wong loro dik. iki rambute kok wul mawul tak sureni sik Seri bojoku kok njo pak kok manoh <laughs> isin jarene do wis suwe gak telaten aku mosore sak rambute sampe koyo ngono bareng aku suri tak cekel, kudung tak buka, kupinge ilang sisi. Oh, oh, duduk remena, tak kira-pikir nyebut aku sak jurni pikir. Hmm, terus tak jadi opo, iki tak, tak, tak terus no, rusak iki. Bes tak kirim nonang moro momong ngomong PAP. Mpun pak nge, pun sampai lego lilo sampian, kulong pun lego lilo, lan iki kulo wangsulaken pak nge. Jadi kulo sak niki, pun bujang maling. sareng pucang duwe kenalan Wah kenalan cek ganteng dia jadi sokran. Ganteng temen nireng mulus. Ganteng kok ireng mulus. Tapi onok manis dik titi cuma untuk kau Heran aku. Sebeneng kok temo. Ben sokran. Kak ayah. katenangan di kak boh ada keng lenceden moro ditukok no rokok rong epak kami tua ditukok no rokok kate sak kelam ya apa wong toyanan Suwe-suwe dikai duwe, ganti mangewu, suwe-suwe sepuluh ewu. Suwe-suwe limolah sewu, ngelompok tadi satu sewu. Engkau atahannya, enggak le, ria perkara apa, si bodoh apa. Mek pas engkau e beri pese, ganti mangewu, gan sepuluh ewu, sampai segemek. Jumlahnya ono satu, tak ono opo-opo, tak enak pikir. jere sukrano sono apa-apa kae nek ana ya wis ngene aku ya nyaman wong dai pola kebimbang nek arek iku mbek aku nang aku dudu wong wedok kok bendina dikeki dhuwit ha ah, ya tak kepengke tak jere iki nek jane sukran paling meng deteng paling beri wese mung tak beri kok mentak ya sukran Ya, lo, iya kopi durung tak umbe to kopi itun mang. bohi ti pancen kopi enak biasa biasa ya enak kan lho dak yo enak temen iki sing jarani kopi murni <laughs> yo murni karat Yo opo wong saben dina kongkon golekno kopi ndok deplok dhewe didang dhewe lan ngundi goreng dhewe iki kopi kok bang kambang iki dah dah dah iki sing gara abotok anyeri ya bola nuwun Duh, kak, Suripun. Oh, kabul. Kabul dur. Arep nak subur. Iya sing jeneng nomor loro, Dik. Oh, lah. Sing nomor loro iku jeneng iku. Oh, pernah biyen loro ngono. Apa nggih? Jeneng tak ana dua, Dik. Oh, aran pernah biyen arane duan ngono ta. Duan loro. Tak kerungu kuping Riko. Dicari aran pernah loro apa? Enggak tangnya ma dua dua. Oh aran pernah aku warna loro. Ya ada iya boleh ambil ni bener itu. Lo tahu tetapi Sing nomor siji, di Oh aje. Ya apa ini? Aje. Budo remak apa yo wong ambek anu Oh sing nomor loro. Ah kaca. Haye de. Aje. Aje de. De. Haye. Eka, eh, iki aran tapane ini angop. <laughs> Are capek mangkap juga. Jareng jeneng teko wong tuwa. Iya, kene ilang langno ta. Iya. Sing jeneng nomor loro Oh, sing nomor loro Oh. Jadi wong urip subur, hajire tak ya urip Oh iya iya. Tapi aja iku urip ya. Iya, mong subur, subur masih loro lo subur deh. Oh iya iya, masih loro subur ae ya. Maki gak duwe-duwe ya subur ae. Nandur sak nandur subur ae. Oh iya iya. Ono warnone iki. Oh nandur walo Mahal. Enggak. Mbak, ngira ono warlune ya. Eh? Ono warlune ya. aku gak tau terwelon gak ini terwelon meter welon mbak ndeteng ini udah parlon nah oh perlu dah cocok Wong perlu ya perlu aku sakane walu. Ya bisa dhe ngocak yo tapi ya top next to street, Iya. Ya kaya biasa lah dilun-dilun rene. Aku gak petu peno iki sedina aku naik kaya setahun. Iya ya mek bimbang ah, gak ya. Ah wong aku ngomong ngono. Iya kok. Wah wis lara aku bimbang. Wah delok arek-arek. <laughs> tak sih sih saya kira ada tu dia nama beno iya dia nama yang kangen saya kok malah apa yang penting cerentel gitu ni lo cemacem ni gini apa cemacem opo, gambar opo, tak template no kok sing seneng tak template no kok no keris barat keris itu mau coba it eh mau coba it mau coba it kalau sih mau coba pedes ya Aku mau coba itu, anda tinggal. Ya, cocok. Oh iya, barang antik. Barang antik, kira mana jual larang ni. iya iya iki ketek-ketek adik ah, iya ketek ketek sing mburi kok ketek temen dek Alah apa aku mlebu dulu ketek temen lak ditakar aku. Eh, iya tek ketekan iki sing mburi lek gelem ketek temen. Enggak nek peno gelem kok tak olehno aku dir barengan. Apa? Ono kucing blendingan. Kucing blendingan. Iya. Kene yo ono kerek gudiken. Heeh. Pokoke dhewe macam-macam sing godak lho anti ya meneh anti kru penyakit Loh, kucing-kucing kan dudu kucing temen eh kucing kucing lah kucing teko kuningan iki eh ya fokus anti ya terang. kok gawa aku sebay apa no, omah eh tak gawa to iya gawe apa aku barean hak ate tuku ora oh, apa aku malah ngetek penuh duit kok iya sok ora negan riwayat iki gawa duit iya dak bukti lho dek iki ora usah ratus saya. Tak hitung sono orang satu saya. Apa? Bakal apa pernah tak resi? Ah, apa sih kono? Iya, jadi reken dua kono tadi. Iya, iya. Tak ngono pernah be aku saya jadi reken. Oh iya, apa Amerika kak reken apa apa? Kau tak reken menjangan kono tak uwe Kok menjangan ya apa sih tak? Iya, reken apa ya konco tak? Iya, konco. Intim. Ya ada iya. Kan engko jadi atanya aben be ndak iya. iya. Tapi jok sampai jadi ati ne ndak iya. Kak, apa ya? Ngene lho duit sampai sak mono itu ono pengarah opo di. Oh kok ono eh, opo. Ayo wis nang ndak apa apa nya ada jandri mo. Oh. Engko le ono opo-opo pas aku nyaur apa sih gawe nyaur. Ah, kok ono opo apa duit aku rela tak kena beno. Iya soko ora nek ngono. Ah, engko nang omah kono Kak ya. Engko omah ku cukup. Heeh. Omah iki cukup. Ojo. apa? Cina buri lah juga. Oh buri? Di kotak wadah pedes dia. Oh ada pedes. Nah, terus pedes sih dia. Eh pedes sih penuh. Oh, pedes sih aku. Tapi aku kan pakai ikono. Lo, kan aku pakai cuek wang dijas pedes. Penanang lah ngomong ah. penuh lah duwe ketek temen sih nomburi. Iya. Lah aku duwe wajah pe, nah oh. kalau ketek kok. Oh, kita wajah bedes. Iya lah, aku pernah di wajah e, Lah, aku mangkok kok muni riko bedes sih e, kak ngono. Jawa ini aku bedes penuh. Eh, eh iya. Lo bedes aku. Iya. Tapi aku bedes lah. Ah. Eh, aku tak yo bedes lah sana. Lo bedes hebat aku. Lho, iki awak kok bulet e? Ngoca kene ro, bedes riko. Lho, lah iya pedes peno. Iya sik aku maneh. Lah iya bedes e peno. Peno lak di bedes. Lek ngono bedes dik e ndek mburi omahku. Ah iya, ya ilang burine to gak apa-apa. Iya yo kuwi sik, mung iya wong pancene kan apa-apa yo gak apa-apa. Lek pancene ono perlu dik kanda aku iki. Iya, aku papane ngomong ngono. <laughs> Aku lek peno ngomong ngono ku. Kesakno ngono. dapat rasa ya deh. Iya, ya gak melas toh. Iya. Kayak silem ngono kan. <laughs> Wah, cok ngono ra. Pancen dian aku tahu dadi tangga. Ben. Dian saiki wis leren wis. Pak, wis dadi ngomong ngono wah. Pare oh. <laughs> iring-iring bareng sing gak enggak. Apa tak dhewe? Kak, ya. Kak subur. <laughs> penuh tak kaya dua balak balik, gimana tambah satu? Hmm. Jumlahnya Iya deh. Tapi aja rame-rame. Kan? Iya, iya. Dan aku no perlu. Ya. Perlu apa nih? Merlina kita PSDW. <laughs> Abo, tadi biar sampai saiki perkara duwe sampai jumlah orang atas, itu kata ngepek pona aku. Iya. Ya dia tak ngono cok khawatir, kau nak tanganku wes wes tak kegemrapet wes. Tuh, ya sana menemen. Apa? Lo lapet gigi le. Perkamu cangkrek iki. rahasia iki dek oh iya iya wis ngono ya iya iya dek iya dek caca aku tak bali heeh iya dek iya ya heeh aduh dadi perkara duit 200 iku sukran seneng ambek sang nek ngono sing penting Marlena tak goleki thank sob. Ya yen, ya yen. Oh, rupamu kok cebuk. Ana buka karen suarane pati glodak ngene iki lho. Tak tutno kendangamu tak tutno. Bang terus terus tak delok-delok aku beso iki mang tak koyok manuk setit. Iku tabuan tak tetean iki mang. Oh, arek kok. Wes, wes, wes. Mulane ya tabuan iki ngetutno sarbon rusak. iki ngono ya kuat gak kuat robo jejeke gamelan kok pacare sarbun nene sarbun robo tangi kaya ngono ya rusak tabuan ini eh padha gak ganteng gak elek pesok kono yo napa upama manuk becet wis buta arek <laughs> oh apa pun pun eh gak mikir kon mikir kon rusak badan hamba sing penting mikir dayo pokoknya dayo ku antri-antri beres ngerti ya kon aku ngono nerusno penggawe wong tuaku. Biyen bapakku iku ya sik sugeng biyen dadi dukun. Tapi saiki bareng bapak wis awar awarahum. <laughs> Awar menium. <laughs> wis mati sing ngenteni ya aku. Saiki dadi dukun aku. Umum daerah kene. Basman dadi dukun umum. Saking umum wis sampe krungu teko negara Itali, ngerti ya. <laughs> dukun sing paling wanter Dukun sing paling mandi sembur suwe karo maneliane aku. Temenan. Loro pae, tak sowok mesti ilang. Lah wong aku iso ilangno penyakit kok. Bentuk penyakit apa tak sowok ilang larane, ilang penyakite. Kok winginane ana daya. Loro panas tak sowok ilang panase. Ngerti ya? Loro ngelu tak sowok ilang ngelune. Loro <laughs> moto tak sowok ilang motone, cek kon. Loro kuping tak sowo ilang kuping. Loro dengkul tak sowo ilang dengkuli. Bapak cek gempur wong. Apa kon iki? Kandhe anu kok peringisan kon iki. Menyek kon. Iya. Ha? Kok tak kandhani. Aku tadi dukun gak ngomong sumber sowo. Aku duwe pusaka condong campur. Condong setuju campur nguruk kuno. Ojo sampah tonggo emang gegeran gak wawu. Ngerti ke? Istilah tonggo. Tonggo ngono ya. ya digotong ya disanggo. Nono gerah ngeluwe gak tonggo Jakarta, dulur teko ngone Semarang nambani enggak ya tonggo tadi kae, ngerti ya? Lah aku saka condong campur iku mah enggak ngguru kuno ngatorno. Contone pingenane, Pak Joyo ndegae mantu. Buyar mantu, buyar gong, buyar tanggapan, pemanten gak wawu. Lu ngerti? Ngerti, kemarin gak patut, gak wawu ngerti, nah, aku tadi dukun, itu sokot tendong campur. Senin di ini, nang laku kemarin ini. Rasa tampak ijopo. Rebu pegatan. Tau aku dukun paling mantir ini. Eh repot. Repet lah saat ngomong aku ini. Ngomong bisa apa man? Ngomong. Halo. Mana Wah, itu pancet kayak lakon ini. Film iki pancet ae. Ya apa sih lo, kon uga isis to. Eh isin ta. Oh, wis gerang gaplok ngono kok ngomong ku mata ya apa? Mbak Bu. Ayo ngerti sakek. sake. iki Mas. Lho, sapa? Sampeyan sakek. Penak kon tak sakek. <laughs> Sing mau belo sapa? Tak sakek mbek tobak tak sakek. Tak ketipian nek kalau sakek mbok ya. Lho ana kok apa sih? Penak lho dan dan Do nyambak titik eh, enak rek kon iku. Apa ketipian iku nak? Ketipian. Ketepekan lho man ketepekan. Lah apa ketepekan iku? Oh ikan, iya nak ikan. Ngocak yo BDW ku ngomong ketipian. Lho, ojare oh, dikocak nak. Biasa ngono lho. Mari Eh, kan pelet. Oh, kok ya? Wah. Punten lan. Lho, apa punten lan? Ya sak lho, sak lho. Gitu. Oh, gombal kurang aja <laughs> oh, apa kali kula lho? Pak mule-mule, mule-mule, sang gawe gombal kok sangat nyusut aku iki. Kawan tanda mata. Tanda mata opo kok ngono iki. Tanda mana dicilek wutu tak bobalik. Nurut nesik ah. Eh, lho, cedok. Kon iki awake karo mulo. Wis kene ae kok ate awake ngono, Pak. Sak ngono cek sidik ngomong iku. Lah mesti lah rungone lak sidik ta. Kon masalah lo. kamelo ngelakon melok isin aku. Iya, Kak lo. Paman yang teno iku menghina Mbak Malena. Enggak, enggak. Mari ini cedek Malena dak gelem jalo cedek ponakane dhewe. Lho, kang ngono iku ono pribadi. Enggak, enggak. Enggak lah, Setiap anak pribadi dan opo aku anggapan ae dhewe. Ngomong kaenake blak-blakan. Lek gak seneng biyo ono ngono. Nah, tak ngono. Bapak tak potong iki. Kon iki ya apa? Kon iki gombalane gak semerang gombal, Man. Apa? Kon iki gombale mugi yo. <laughs> Eh nanti gombal wiwi. Ngawur ae kon niku. Gak ngono lho. Kon lho karep ngono apa sih? Isin lho. Isin lho apa sih? ono peraturan peraturane, ono RW ini, ono RT ini nak yo. Runtang runtung, rentang renteng pada arek wedok tanpa ada penyelesaian. Iki apa? Lah mulane iki. Eh? Mulane iki penuh tak kabar. malam minggu tak resmekno. Ora oh, ngono. Lah ben aku kudu bantu-bantu man, ya nyumbang-nyumbang apa ta nyumbang tangis apa? Lah apa? Padha kepaten ae. Wis kuwatir. Ora aja ki man ki. Todus man sebenere man. Bahasa Inggris iki kan. Iki man todus apa todus? Apa? Kok diga ngomong yang angak kaya bajul. <laughs> Lah lah, kan oleh John Bersil malam. Masa sing dhisik tak gorene ngono mosok lah. Iya, tapi mosok lali kaset sing dhisik tak gorene. <laughs> Eling lho, kaset ketemu jodoh lho lho eling lho. Tak ngono man. Eh. Ngene lho man sampe nek ketemu kula saniki nggih koyok sing koyo anak dhewe ngono lho man. Iya iya iya. Aja koyo ngono man, nek biyen sing koyo ngono gak awu saiki ati gak awu man. Kapan dadi ponakan? Oh, rok-rokan lho, cewek anak kamu. Oh, rok-rokan lho masalah cewek cingkrang udel ketok. <laughs> Lah, lah. Wah, kalau dia Allah. Ya, masih oh, ya. Itu paman paman sampean ya. Aksinya tidak senang bila udil padahal dia gemetar loh lihat. Ngomong lah ngomong sini dulu wetengnya aku dok. Aku tak oleh no cino, tidak anak. <laughs> Ngono lho kan lho. Lho enak wong Madura, Kak. Enak Madura, Man. Oh, kurang ringkes yang Madura morot marot Lho <laughs> kenapa jalo di ringkes ta? Ah. Oh, Ayo jalo di ringkes ngiwat anengen. Lah apa kok ringkes ta? <laughs> Jare yo gak ringkes. Pakai anu sing rajin, sing ngono Waduh, jengki. Lah ya celonan apa sih? Celonan. Tangan ada lanang. Bapak apa tangan kok bekelan <laughs> Tapi lek liyane iki ya rapi man. Saiki iki lak mang gak niat nglencer mek kepethuk karo aku ngono lho tak sarene. Oh, lah saiki sarene aku tidak dimantan malam Minggu. Kena ya apa kok rungsep ngono man, kena Apa Oh, biasa nak wong tuwa iki. E. Lah ngono lah, kate ering-ering ponakane ya sing bersih ngono. Iya iya iya, kok ganti kok ganti. Mene tak klerek. Eh lah kok klerek. Kok sangat kaya teh ah. Kok <laughs> kuatir kurang seminggu. Iya. Masih paman gak Sombanto apa-apa kok kuatir wis tak tumpuk-tumpuk to. Apa? Suket damen. <laughs> Kok ben iku dadak arek ngono iku. Nek manuk beke. Iki ngebiki kon dak pura mengko. Lah napa aman? Lu sedep lho man kula niki. Eh gak ngono iki manten iki ya mbok delukno wadhe ta delok. Kok ade man? Ojo lu ngono dua, ya, nak. Oh cek wong kampung nggih man nggih. Nanti gak bondo. Ponakan de pamane setel padha pelite. <laughs> eh, nak mana ya? Iya, bapak tak potong. bapak-bapak ini syair. Yo kebenaran. Sawangane bapak iki iso ngajeni awakmu. Nang santeni. Iya, iya. Gua bareng nang omah rono ya. Iya, Aku gak gak mule-mule gak pernah teko ya. Iya, iya. Ana ana duit ya? Hah? Ya ana duit, ana duit. Ada duit, Pak. Iya, ana duit. Cukup tak 10 rupiah. Ketuk <laughs> lali ya. Kok ngawur ae potong atane yo. Aman ngene iki nek ati sekit dhisikno gak rai biasa. Gila gila gila. Tak Gila Man 2000 nang arlojimu tak cekle. Kok iki yo iki kan kok ngawur ae atane. Wis gowo cere. Normal lho. Udah lah. ya man ya. Heeh. Hmm. jam lagi mulai lho man. Lah opo sing suwe kok. Sing suwe tu. Eh, sing suwe man. Lah apa? Tapi yo lah. Pokoknya nak sing suwe penuh jauh teko-teko aku enak duk gini. Tak ngono lah. Kau ni ngusir cinta sampe arek iki. Lho, gak cinta maneh kadung bulet ngene kok. Hmm. Wis pacaran. Ah? Kadung isen man. Oh iya. Seluruh Argentina kuwi seru nek aku pacaran karo. <laughs> Argentina kok ada foto kan koyo ngono lho. Wis pacaran. Ah? Lah wis pacaran. Hah? Ono oh, pacaran. Iki lho sewan. Lho, pacaran. Omrengan ah. Kudu ngawur ae. Nek omah sik. Iya. Entak injati. <laughs> Oh, ganteng, man. Ayo, Dek. Omong-omongan iki nang jero kene lho, ya. Ya, Kak, ngene. Ora ya, jema-jeman. Ya. sampai seminggu kok golek ya wak di ndi. Tak golek seminggu gak ono sampai tak rewangi nyewa bekas potong. Pola lek panjenengan dak tidak kene nek kerungu aku dek kene tak yo sambang. Wo biasa e boleh wis jemua. Minggu ake, wong tukang kutung tapi dak laris koyo aku. Lah lek minggu rame, pola durung tak tawakno tembang anggur. <clears throat> Mm-hmm. Eh, jik-jik bersih, jik-jik kerijik, jungke-jungen, laro-larik, mate alengker, cukok mendung, malem mabai. Nyaman sing edi ngagi, sing muni otot melungker. tak kelar le beden seneser cekete dung main ngak bayi tak kelar beden seneser cekete dung main ngak bayi pokoknya patron rek wah tak kendingan kepingin kendingan di kendingnya pelakok tu plak wah wah wah ah, <clears throat> ah. gunung panda le gunung bentang eh? ngana aing ning sakoni <laughs> Sopo, lo milo? Suara apa? Apa lo milo? மசாங்கச்ச மப்பா பேனாங் மக்கில அலி லஞ்சங் கன்னி தடி டி டி லோகா மசாங்கச்ச மப்பா பேனாங் மக்கில lần chen chen ni gong cái gong gong gong Yo enake eh, jonge. Sampai iler. Suara apa? Kak kentu kak kenceng ngene iki. Lho, yo iki dhek sing diarani suara rebab. <laughs> Tepaan kaya potong. Kurang <laughs> potong iki. Saya mau mencaya, aku tanya Eh, Permios. <laughs> Kulon nuwun. Nuwun pinten di? Nuwun pinten ni? Kulon nuwun tak ngemil. Ni kulo oh, ngemil. <laughs> Sama ni no pesika sama ni Kula Ia kulo nuwun nuwun pinten. Berada nuwun pinten permisi. Eh, barmi. Kula niki sepak di tamu. Mencaya. Eh, mencaya. Beri kita long gulung. Lu, lano apa? Sama ni gulung gulung sih apa? Golong-golong nggih. Lah napa golong-golong niku? Niki tak kursi. Oh, longgo ah. Tah, oh, cocot. Lho cocot. Oh, pesi cocot iki. Niki lan napa nang cocot-cocot niku lho. Bener niki napa, Dik? Oh, cocok. Nah, cocok kaya cocot. <laughs> Nggih, Bu. Kacinge potong, Dik. Lho lah napa dipotong? Boten. Boten dipotong. Masalah rak potong-potong. Lah nggih tak potong napa, Dik? Masalah potong. Lah nggih potong. Masa gak iso ngomong potong. Ha iso iki. Lek potong enggak iso, Dik. Lah niku wae, niro akan sampian. Iya. Nggih, potong. Potong. Nggih. Lho, Dik. Nggih, nggih. Eh, sinten jenenge sampean, Dik? Napa nek jenenge sinten? Kula R Pasuman. <laughs> Sinten nggih? R Pasuman. <laughs> R nggih. R O R niku napa nggih? Mboten Raden. Napa? <laughs> Rakyat Pasuman. Mosok nek R niku dadi rakyat, Dik. Lah napa? Rosokan. Aduh. Kok sampeyan niku sampeyan tak mawon. Anu ajeng potong enggak? Eh nggih. Nggih monggo, Bu. Nggih. Nek saya lho. Potong niku, Dik. Sak niki enten werna niki, Dik. Pinter werna niki. Pinter werna telu, Dik. Wah kesasar aku rupanya. Cake potong nomor telu barang. Proses e. ya si potong nomor telu barang ni. Si nomor satu kali nak. Nomor siji potong gulu atau. Waktu kesasar temen aku saya. Bodoh diri ni kan aturan aku. Nomor tunggal potong gulu? Nggih. Maksude potong gulu? Di gulu nek dipotong. Atau. Lah nomor kali. Nomor loro potong kuku, dek. Oh, enak kuku diketoki, ilang bakteri to. Nggih. Itu muni ono diketoki kuku ya. Nggih, dek. Ya nek kuku ni wae kuku macan ya. Dik. <laughs> kan nomor kali potong buku ge. Nggih. Lah sing nomor telu potong kelambi, Nek klambine sampeyan agake kelandungin diketok. Waduh <laughs> keliru aku iki. Rasa kok iki padha nek potong lan penjahit ujar nek. Apa sembarang deh? Wah, tunggu. Gak pandai. Wah, tak iya. Gak potong deh. Waduh, ada tuh. Oh, tapi sembarang enten. Hmm, Pokok sembarang kaliren pun sampe kurang deh. Oh, kalau gue kaliren. Pak Botong iki wong iki melek pamerem wong iki. Gitu. Lha ya apa iki? Aku potongane ngene potongane. Kok tepaduan koyo Jepang, kok tepaduan. Kok tepaduan koyo merem. Ah sampean ngerusak niki, Bos. Bawa. Demi Allah boten ya, kan, wis keturusan. Tinggal sampean iki guyu kok iki. Bah, penyokor iki boten sampean ketok rambut tok, nggih. Iki wong iki teceh terus. <laughs> boten boten kabeh kerusakan. Kok ngrasani? Boten boten sami ganteng gagah. Enggak wis kerasa. Pasal boten kak kula iki boten Enggak nang muni kana kotone ngono. Boten boten kak Boten ganteng kak kula iki boten kak. Mun muring-muring kak kula iki boten kak. Kok dipotong Kak? Temen, deh, Nggih, potong. Potongan bernani telu, deh, potong rambut. Nggih, nggih, nggih. Nomor siji, nomor loro, nomor telu regane dhewe, Dek. Nomor tunggal. Nomor siji murah, deh, Dek, 750. Waduh. Lengone, deh, Lengone apa nih, Lengone lengo wangi, deh, Wah, tempat. Teng rambut saged ireng. Lah, eh iya, wedak iya. wangi, deh. Kata oleh hadiah, Dek. Kuwi hadiah. Potong mriki sampai petang polo oleh kaos kotang sito. <laughs> jadi kuping petang kolo nggih ana kaos botan iki. Aku leger iki sak. Enggak foto kita gendeng kowe. Lah sing nomor loro petang Wah, iki petang atus Tapi lengone, leng ngaring. Oh, biasa, mbon biasa. Wedake, mboten katik kemul, mboten katik wedak. Masuk angin iki Tapi oleh mangan, Dek. Oh, mangan opo niku? Oleh mangan. Mangan sedo ta? Titik de mekan. Nggih, nggih, nggih. Sak DPA. Sono kucing ben aku. Nggih, nggih, nggih. Tapi lak warek. Oh, nggih, nggih, nggih. Sing nomor 350. Lah niku mang 350 niku mawon. Tapi mboten dicokor penyokor, Dek. Kali napa? Belen. Atuh. Adik beli mak petal kabeh kira. kamar siji hindi na ba si Chima kamar siji ang gay kang molde okay okay okay lungo de ni sayo lo simpenting mo di dulu okay okay okay pinara de ato mo masalah okay okay okay waduh ni kiali si kita karadeng lang de Alis sekandeler niki elai diilani. Alis kula niki. Nggih. Gendem kok tukang potong iki. Iki ngurus potong nang alis-alis barang. Niku kekandeleng koyo gendruwo dik. Lah potongan isane melek diculek wong. Wong nomer remah ngene. Udah kapotong kok sume-sume ngantuk ae. wajan diberi patin merem lagi culak aja lu ade wah sama ini wani kodik hilangnya kan pada siku ngawur lamun oh teri bisa sampe siku waduh bo teri lu temen aku lo botong ini ini lo rambut ini lo kan ini rambutnya deh lagi ya nopo diatur ya nopo diatur sing api nopo panjang muka nopo panjang belakang Ya oh, apa sih omongan iki, Rek? Lek panjang belakang dikareaken jito itu iki. Lek panjang muka dikareaken 11 rambut e. Padahal ada cepat yang belakang, kalau mau gunci sendiri. Tadi mana dia yang pundi? Kolek suan ya. Oh, kolek suan. Kolek suan. Kodeki kodek sepatu nopo. Nopo kodek sandal. Panas. kaya sepatu, kaya sepatu. Yang kaya sepatu sih ngombo. Kaya pentang film. Lah niku nggih nggih sepatu. Lah kaya pentang film. Lah nggih nggih. Nggih niku nggih. Pun dongo Dek. Nggih. Yo, yo. Meneng Dek, meneng meneng. Pun ngomong Dek. Nggih, pun. kupinge kok sisian de? Napa ya? Sing siji nemplek sisi petal. Tenten kok ngene. Wong kantil. Ora kuping kok. sisian itu kau yang lantau gini sih caca caca ya ya bapak ya Boten ngoten sampean iki nek saya jeneng sama sinten. Jeneng cilik napa jeneng gedhe? Aduh loro jenenge. Apa nggih iki? Lah sing cilik. Sing cilik enten loro. Dugi mak kualon napa mak dhewe? Lho kon. Lah sing jeneng sing cilik kali niku. Sing dugi mak kualon. Iku enten loro, sing enom napa sing tuwek? Lah sing nom? sing no menten loro deh sing umur dikulas sing umur songolas tak nontek ya omongan wanjang kok tengah atuk ayo Ngerti nara dek? Dek. Bun, kula cekel dek ni, ki potongan ni ngeten dek. Hati-hati dek nge. Atak celok amaraya li, mong erojen. Atak celok amaraya li, mong erojen. Apel li mamamu, tumpah mamamu. Nek, Kenapa otak ada jabran kok ini? Tapi canda tak kalau terus aja. Pun jalgin jalgin pedot deh. Sampai ngidung lah pun. tak norok amaraya le mong eh, eh ah, ah, ah. tak norok amaraya le oh, mong eh ajeng gong gong hati teman nangis tadi Jadi, niki dek, Ide di jokor ni dia. Kita kita dia nopo dipotong sese ni dia. Loh, la yo nopo lah sese di sese ni api. Ye, tapi sing tengen mantengen jiwa, tak tengen tok entek tengen. Kok sampe ngono, kenapa sampe dipotong kok? Ah, bocek re, kok kok tak tempeling kok. Lah tong long, potong e gak nyusai pak ni. Mantengen jiwa sing rotok. siki wae diumbar sing kentok dentekno kok <laughs> ngene. Lah utak niki. Sing kanan diapiki dhisik, sing kiwa engke nek mboten mari jeng-jeng ditutukaken. Lho lho jeng-jeng ngawur mawon sampean niku. Waduh ya apa kesasar temen aku ya. Dede dia brengose, berengose dia dia sese dia ya. Loh, kenapa? Dia dia sese dia api. Sese kau. Dia berengose api deh. Kalau aku ini kimos sama kemudian. Buatan ngoten sampian, kok potongan, kok dungaran, lagi ngeten nopo. Jadi ngeten gula di mata kamu. Eh, enggak ada kamu. Oke. Oh, sinten deh. Lu anu mantu. Eh, mantu. Kona anku lo nolok kartolo. Eh, kartolo. Kartolo. Kok? kartolo, lo. Nek tak karto lo ngopo? ta sembarang iki. Kok meremae. Lah nek tak karto lo. Ning metu banyune. Ripate. Ripate metu banyune. Rendah sok iki Kok karto lo? Oleh sinten, Dik? Angsal niku ponan Eh kok anu? Marlena. Marlena? Nggih, Marlena. Omahe dhewe pundi, Dik? Omahe asam Jaya. Asam Jaya? Nggih. Boleh Marlena perlu panjenengan golek donane, Dok, rumah Dik. Lho, anu kak ide? Marlena niku asam Jaya, lah niki mahak <laughs> lho nanti wong. Ya apa sih? Kak, lho, kari se se. Se temen se, se jiwa se woto. Lho, kak, wah, tapi tutane ya apa, Tano? Thank pencet iki. Iki sing motong nang ngendi ya sing potong iki? Kula nuwun. Kula nek eh? mbok enak Aduh. Enggak nyare mbok enak engko ria do. Senengane tak tekel eh? kae. Ngatol Sopo iki? Kartolo. Kartolo. sini ka. Sing kating rabi kon. Enci. Yo diworong noae. Cuma burung macin tak. Iya, bapak kuwi iki wis kadung ngapi ambek sokran dikai dhuwit 200 kon kate dirabi. Tuh aku dadi dijon ambek duwe 200 teh. Iya Pak De, iya. Nyaman niku padha karo tuku teh. Mele Tes teh 200 mak mele male nah. Njuk teh. Nek kartolone kan. Ya, eh, Kak. Pondok gerombolan nih. Teh pundi sik teh kopi? Aduh, nek teh kopi yo opo le? Teh botol. teh botol cang ngene nak. Iki aku duwe utang. Duduk duwe utang dikeki duwe 200. Tapi Sokran kepingin ngerabi Madlena. Lu yang duki sinten? Duki Sokran. Sokran ya apa? Ini persekot di badan motor nih. Persekot? Dan ini kalau tumbas petang atus nih. Kalau hmm. petang atus disik pada motor sih digawe. Kok bisa digawe kak karu-karuan hari apa? Ini ku duit saking kula nih. Kon kula yang mutusi Sokran. Ah, apa tadi duit itu kon? Sampai ngembun masuk akal. Lek duit isa ruang nih ngembun masuk akal. Sampai marina bunuh diri. Tadi urusan. Sampai... Tinggalan kan ku pede weh. Iya nak lek kir-kir bencana bener nah. Sampai Kartolo CJ teh. Aduh uh. sokra nganggur. Eh. Ana iki aduh tanggapan benino bebe. Eh. Ah. Syukur nek ngono. Pan kapan cek eh, di jaat. Nah, Le lo kali cek cek ini mah. kan cek cek Iki bukti sing gejarane sik opo. male gondol separo. Tok cek cek yo. Nang opo? Lho. Lho. potong ta ya de. Aduh cek cek iki kutukan apa? Ngawur ngawur. Apa iki marotuane kok? lah karepe yo apa sing eh, sing pun tak kene daerah sing kiwo niki lho aduh yo opo wong bekakas e kari waduh so niki napa niki ngene ae ono beling nek tengene pinggire kombong niku yo opo, ditutup nosok besok apa saiki tak niki mawon iki ana pundi saiki ayo nang kombong tak <laughs> thank Lord.